Bu hədisdə müsəlmana bilməsi vacib olan məsələlər zikr olunmuşdur. Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanında oturmuşduq. Birdən Arablar paltarlı, zil qara saçlı, üst başında da səfərdən bir əsər əlamət görünməyən və heç birimizin tanımadığı bir adam yanımıza gəldi. Nəhayət o yaxınlaşıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə üzbəyüz oturdu. Dizlərini onun dizlərinə dayadı, əllərini də öz budunun üzərinə qoyub dedi. Ey Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İslam odur ki, Allah'tan başka hak məbud olma olmadığına, İslam odur ki, Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və Muhammedin onun elçisi olduğuna şəhadət gətirəsən, namaz qılasan, zəkat verəsən, Ramazan ayını oruç tutasan və imkanın olduğu təqdirdə Kəbəni ziyarət edəsən. Adam doğru söylədin, dedi. Ömər Adiyalanhu dedi, biz ona təəccüb etdik. O həm soruşur, həm də təsdiq edirdi. Sonra o dedi, mənə iman haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, İman odur ki, Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə və axirət gününə iman gətirəsən. Ha belə qədərə, onun xeyrinə, xeyrinə və şərinə iman gətirəsən. Adam doğru söylədim, dedi. Sonra soruşdu, mənə ehsan haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, ehsan odur ki, Allaha sanki onu görürmüsən kimi ibadət edəsən. Sən onu görməsən də bil ki, o səni görür. Adam soruşdu, mənə qiyamət saati haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, bu haqda soruşulan soruşulandan çox bilmir. Adam soruşdu, mənə o, onun əlamətləri haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, o vaxt ki, cariyə öz ağasını dünyaya gətirəcək və sən ayaqyalın çırpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışdığını görəcəksən. Ömər radiyalanhu dedi, sonra o çıxıb getdi, mən bir müddət yerimdəcə donub qaldım. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu, ey Ömər, sual verənin kim olduğunu bilirsənmi? Mən dedim, Allah və onun rəsulu daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Öz Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdir. Bu hədis möhtəşəm bir hədisdir, qardaşlar. Hədisdən görünür ki, İslam, iman və ehsan bunların hamısı din adlanır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisin sonunda buyurur ki, o Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdir. Cəbrail də bu hədisdə görünür ki, İslamı, imanı və ehsanı öyrədir. Deməli, İslam, eh, iman və ehsan dindir. Bu hədisdə də Cəbrail dinin vacib məsələlərini öyrədir. Deməli, kim bu hədisdə qeyd olunan üç xistəti, imanı, İslamı və ehsanı özündə cəm edərsə, dinini kamilləşdirmiş olar. Odur ki, bu hədis bir çox elmləri, bilikləri, ədəb qaydalarını və digər incə məsələləri özündə cəm edir. Qaliyyəd rahimahullah demişdir, bu hədis imanın əslinə, aşağıda görülən işlərə, gizlində səmimi olmağa, ha belə günah işlərdən çəkin çəkinməyə dair bütün zahiri və batin ibadətləri yerinə yetirməyə açıqlayır. Hətta şəriət elmlərinin hamısını özündə cəm edir bu hədis. Hədisdən həmsinin görünür ki, iman məhz bu altı əzəmətli əsas üzərində qurulmuşdur. Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, axirət gününə iman gətirmək, qəza və qədər, qəza ha belə qədərə, onun xeyrinə və şərinə iman gətirmək. Odur ki, bu əsaslara iman gətirməyən kimsə mümin sayıla bilməz. Bu əsaslar bir-biri ilə sıx bağlıdır və ayrılmazdır. Bunların bir qisminə iman gətirmək digərlərinə isə iman gətirməyi vacib edir. Onlardan bəzilərinə qarşı küfr edən digərlərinə də inkar etmiş hesab olunur. Bu baxımdan hər bir müsəlman bu əsasları öyrənib araşdırmalı və onlara diqqət yetirməlidir. Bu möhtəşəm hədisdən görünür ki, müsəlmanın ən birinci öyrənməsi vacib olan məsələ onun imanıdır. Yəni, iman məsələsidir. Çünki iman dinin əsasıdır, onun dirəyidir. Kimin imanı çürük olarsa, dinini çürük bir şey üzərində qurmuş olar. Çürük bir dirək üzərində qurulan da din tez bir zamanda dağılacaqdır. Əgər hər hansı bir şəxs namaz qılarsa, Ramazan ordunu tutarsa və s. İslamın rükünlərini yerinə yetirərsə, lakin ahirətə iman gətirməzsə və və, e, və ya Allahın qəza və qədərinə iman gətirməzsə, həmin şəxs nə mümin, nə də müsəlman sayılar və onun etdiyi bu ibadətlərin ona faydası olmayacaqdır. Ax, necə ola bilər ki, insan namaz qılır, amma ahirətə inanmır, cənnətə, cəhənnəmə inanmır. Bəs elə isə namazı nə üçün qılır? Namazı qılırlar ki, cənnətə girəsən, cəhənnəmdən xilas olasan. Deməli, İnsan əgər ibadət edirsə, lakin ahirətə inanmırsa, cənnətə, cəhənnəmə inanmırsa, bu müsəlman deyildir. İman lüğəti mənada tərcüməsi təsdiqləmək deməkdir. Təsdiq etmək deməkdir. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Və mə entə bimu'minin lənə və ləv kunnə sadiqin." Əlbəttə biz doğru danışsaq da sən bizə inanan deyilsən, bizi təsdiq edən deyilsən. Bimü'minin lənə, yəni bizi təsdiq edən deyilsən. Burada iman təsdiq etmək mənasında gəlir, lüğəti mənada. Bir zaman Yusuf Aleyhisselamın qardaşları Yusufu bu su quyusuna atdıqda, sonra da onu karvana satdıqda gəlib atalarına xəbər verirlər ki, Yusufu canavar yemişdir. Atası da onlara inanmır. Onlar isə əvəzində atalarına nə deyir? Deyirlər ki, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا Bi mu'minin, bax iman kəlməsini işlədirlər. Sən bizi təsdiq edən deyilsən. Olə kunnə sadiqin, biz doğru danışsaq da. Burada iman təsdiq mənasında gəlir, lügəti mənada. Şəri mənada isə iman qəlblə etibar etmək, dillə tələffüz etmək, bədən üzvləri ilə əməl etməyə deyilir. İman artır və azalır. Bu əhl-i sünnənin tərifidir, əhl-i sünnə və cəmanın tərifidir, imana verdiyi tərifdir göründüyü kimi təvhid üç hissədən ibarətdir. İman, qəlblə iqrar etmək, dillə tələffüz etmək, bədən üzvləri ilə də əməl etməkdir. Birinci hissəsi qəlblə təsdiq etməyə dəlil Cəbrailin ilk qeyd etdiyimiz hədsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orada iman barəsində buyurur ki, iman odur ki, Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə axirət gününə iman gətirəsən, ha belə qədərə, onun xeyrinə və şərinə iman gətirəsən, bu qəlblə iman gətirməyə aid dəlildir. Bu hədis dəlalət edir ki, iman qəlblə təsdiq etməkdir. Birinci hissəsinə dəlil budur. İkinci hissəsi dillə tələffüz etməyə aid dəlil. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Onun ən üstünü lə ilə illallah sözü demək, ən aşağı təbəqəsi isə insanlara əziyyət verən şeyi yoldan kənarlaşdırmaqdır. Göründüyü kimi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm imanı adlandırır, ən üstün təbəqəsi lə ilə illallah kəlməsini demək, dillə tələffüz etmək. Bu da onu göstərir ki, ikinci hissəsi imanın dillə tələffüz etməkdir. Üçüncü hissə isə bədən üzvləri ilə ələn əməl etməyə deyilir. Buna ödəli elə eyni hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ən aşağı dərəcəsi isə imanın insanlara əziyyət verən şeyi yoldan kənarlaşdırmaq. Əməli Peyğəmbər s.ə.v iman adlandırılır. Deməli, əməl imandandır. Əgər hər hansı bir insan dili ilə tələffüz edərsə kəlmə işarəti, əməl də edərsə, namaz qılar, ibadət edərsə, lakin qəlbi ilə onu təsdiqləməzsə, o mümin sayılmır, müsəlman sayılmır. Bunlar Allah qatında münafiqlər sayılırlar. Münafiqlərin də cəzası əbədi və qalacaqları cəhənnəm odur. Allah Subhanahu taala bu cür insanlar barəsində buyurur: "Və minən nas men yaqulu amanna billahi və bil yevmil axir və ma hum bimu'minin." Yuhadiyun Allah və ləzina amanu və ma yahdaun illa anfusahum və ma yəşurun. İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mömin olmadıkları halda, baxın Allah Subhanahu inkar edir. Mömin olmadıkları halda Allaha və axirət günə inanırıq deyirlər. Dilləri ilə deyirlər. Lakin Allah subhanət hala bu iş mümin olmadıkları halda. Deməli, onlar dilləri ilə desələr də belə, qəlbləri ilə təsdiq etmirlərsə mümin sayılmırlar. Onlar Allaha və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar. Sonra Allah subhanət hala bu insanları vəsb edərək buyurur ki, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن müstehzi'un. Onlar möminlərlə rastlaşdıqda biz iman gətirdik deyərlər. Dilləri ilə deyir biz iman gətirdik və sən on, e, iman gətirdik deyərlər. Öz şeytanları ilə təşrişdə qaldıqda isə biz sizinləyik, biz möminləri ancaq istehsa edərik, edirik deyirlər Əslində isə onlara qəlbləri ilə iman gətirməmişdilər. Və bu cür insanların, münafiqlərin cəzası barəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnel münafiqina fi'd-darkil əsfəli minən-nar və lan tecid lahum nasira." Həqiqətən münafiqlər odun, cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən. Həmçinin insan əgər kəlmə-i şahidəti dili ilə deməzsə, bu da müsəlman, mömin sayılmaz. Bu cür insanlar Allah qatında kafir sayırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kafir, kafirləri dəvət edərkən onlara kəlmi işarəti deməyi ərz edir. Lakin onlar onu qəbul etmirlər və demirlər dilləri ilə. Allah subhanətə alə onlar barəsində belə xəbər verir. İnnəhum kənu izə qilə ləhum lə iləhə illallah yəstəkbirun və yəqulunə əinnə lətəriku əlihətinə lişərin məcnun və cəə bilhaq və səddəqəl-mürsəlin İnnakum ləzəiqul əzəbil əlim. Çünki onlara Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Yəni, lə iləh illallah deyildikdə təkəbbür göstərir və deyirdilər. Lə ilahə demirlər. Əksinə nə deyirdilər? Deyirlər ki, məgər biz məzmun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik? Xeyr, Allah subhanət hala buyur ki, xeyr, o haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi. Siz mütləq ağrılı, azılı əzaba əzabı qaracaqsınız. Kafirlər barəsində Allah subhanət hələ buyurur. Həmsinin kim qəlbi ilə iman gətirər, dili ilə tələffüz edər, lakin bədən üzləri ilə əməl etməzsə, o mümin deyildir. Mümin o şəxsdir ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirir. Allahın əmrlərini yerinə yetirir. Çünki əməl imandandır. Allah subhanətə Quran-Kərimdə əksər ayələrdə imanla bərabər əməli də, əməli də qeyd edir. Və bunlar ayrılmaz bir ayrılmazdırlar. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "İnnellezine amenu ve amilus salihati ulaika hum hayrul beriyye." Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar. İman gətirib yaxşı iş görənlər. Allah Subhanahu taala yalnız iman gətirənləri qeyd etmədi. İman gətirib yaxşı iş görənlər. İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Bir dəfə Abdülqeys qəbiləsinin nümayəndələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedilər, Ya Rasulullah, bizim bu cəmat Rəbiyə qəbiləsindəndir. Səninlə bizim aramızda Mudar qəbiləsinin kafirləri durur. Bu səbəbdən də biz sənin yanına yalnız haram aylarda gələ bilirik. Odur ki, bizə elə bir şey əmr et ki, onu həm özümüzə, özümüz yerinə yetirək, həm də geridə qalanlarımıza xəbər verək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, sizə dörd şeyi əmr edir və dörd şeyi qadağan edirəm. Sizə Allaha iman gətirməyi əmr edirəm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşur, bilirsin Allaha iman gətirmək nədir? Onlar xeyr deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara izah edir, Allaha iman gətirmək nədir? Buyurur ki, Allahdan başqa ibadətə haqq, haqqı olan məbudun olmadığına və Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etməyi, Baxın, birinci, Lə ilə illallah Muhammed və Rasulullah şəariyyətini gətirməyi, namaz qılmağı, zəkat verməyi və əldə etdiyiniz qənimətlərin beşdə birini verməyi əmr edirəm və sizlərə qudubbanı, həntəmi, nəqri və müqayyəri qadağan edirəm. Bu dörd dənə şey şərab saxlanılan qablardır. Bu qabları onlara qadağan edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə Allaha iman gətirmək barəsində xəbər verinmi deyir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v dillə şəhadət gətirməyi, dillə şəhadət gətirməyi, demək Allaha iman gətirmək nədir? Dillə şəhadət gətirməyi, bundan sonra nəyə qeyd edir? Əməli qeyd edir. Deməli, Allaha iman gətirmək əməldir, həm də namazı, zəkatı və xumsu qeyd edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Bu hədis açıq aydın göstərir ki, əməl imandandır. Bundan da tutarlı dəlil Uca Allahın Quran-ı Kerimdə namazı iman adlandırmasıdır. Hamımıza məlumdur ki, İslamın əvvəllərində müsəlmanlar namaz qılarkən üzlərini Beytül Məqdisə, Qüdsə tərəf tuturdular. Və bir müddət sonra Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə artıq vəhi nazil oldu ki, namazdayken üzlərini Kəbəyə tutsunlar. Və bu zaman sahabələrin bəzilərinin qəlblərinə şübhə düşdü. Görəsən bizim Beytül Məqdisə tərəf, Qüdsə tərəf qıldığımız namazların aqibəti necə olacaq? Allah onu qəbul edəcəkmi? Allah subhanətə alə də ayə nazil edir. Ayədə buyurur ki, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı puç etməz. Yəni, Beytül Məqdisə tərəf qıldığınız namazlarınızı Allah subhanətə alə namazı iman adlandırdı. Əməli iman adlandırdı. Əməl imandır, qardaşlar. Allah subhanət hələ buyurur, sizin Beytül Məqdisə tərəf qıldığınız namazlarınızı qüç etməz. Bütün bu ayə və hədislər ona dəlalət edir ki, əgər hər hansı bir şəxs mən Allaha iman gətirmişəm deyərsə və sonra da heç bir əməl etməzsə, deməli o şəxs yalan danışır. O iman gətirmiş sayılmır. Çünki iman gətirən şəxs imandan irəli gələn əməlləri mütləq yerinə yetirməyə başlayaq. İmanı varsa, o imandan iləri gələn əməlləri mütləq yerinə yetirməyə başlayaq. Əziz qardaşlarım, imanın bu üç şərtindən hər hansı bir biri naqis olarsa, bu iman sayılmaz. Gəl, dil və əməl. Əgər hər hansı biri naqis olarsa, bu iman sayılmaz. İndi sizə imanın həm bu dünyada həm də axirətdə öz sahibi üçün verdiyi bəzi faydaları xatırladacaq. İman sahibləri hansı faydalar, hansı səmərələri əldə edirlər? Bir şeyi də qeyd edək ki, burada həqiqi imandan söhbət gedir. Dillə deyib əməldə onu göstərənlər, göstərməyənlərin imanından söhbət getmir. Həqiqi iman sahibi olan şəxs Allahın dostu olar. Allahın dostu olar və onun üçün, Allahın dostu üçün nə bir kədər, nə də bir qorxu olar. Allah subhanahu teala buyurur, Ələ inni əvliyə Allah lə xavfun aleyhim və lə hum yəhzənun, əlləzinə əmənu və kəm yəttəqun. Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Bəs kimdir Allahın dostları? Allah subhanahu teala buyurur, onlar iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar. Deməli, Allaha iman gətirib Allahdan qorxanlar Allahın dostları hesab olunurlar. Allah subhanahu teala başqa bir ayda buyurur, Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minel-zulümati ilen-nur. Allah iman gətirənlərin himayədarıdır, dostudur. İman gətirənlərin onları zülmətlərdən nura çıxarır. Həmsinin imanın faydalarından biri odur ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Onları çəkin vəziyyətlərdən xilas edir. Allah subhanət hələ buyurur, İnna Allah yudafi'u anillezine amenu. İnna Allah la yuhibbu kulle xavvanin kafur. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankör faili sevmir. Başqa bir ayədə Allah subhanahu teala buyurur, ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا مُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik. İman gətirənləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək bizə vacibdir. Həmsinin imanın faydalarından biri də odur ki, Allah həqiqi iman gətirənlərə gətirənlərə həm bu dünyada, həm də axirətdə xoş həyat nəsib edər. Həqiqi iman gətirənlərə, yəni əməllə iman gətirənlərə həm bu dünyada xoş həyat nəsib edir, həm də axirətdə. Allah Subhanahu da buyurur: "Mən amilə salihan min zəkarin əv unsə və huwa mu'minun" فَلَنُجْزِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Mümin olarak Yəni iman gətirərək yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Allah Subhanahu taala burada şərt kəsir. Buyuruş mömin olaraq yaxşı əməllər edənləri. Bu ayə onu göstərir ki, iman olmadığı təqdirdə yaxşı əməl insana xoş həyat bəxş etmir. Neçə-neçə kafirlər var ki, nə qədər yaxşı əməllər edir, Lakin Allah subhanətələ onlara ahirətdə yaxşı həyat nəsib etməyəcəkdir. Çünki onlarda iman yoxdur. Yaxşı əməllə yanaşı Allaha iman da olmalıdır ki, onun insanın etdiyi əməllərin faydası olsun. Ayə onu göstərir ki, imanla əməl ayrılmazdırlar və bir-birlərinə bağlıdırlar. Yəni, insanda əməl yoxdursa, deməli iman da yoxdur. İman olsaydı, mütləq əməl olardı. Hemsinin insanda emel varsa, iman yoktursa bu emel ona fayda vermeyecektir. İmanın faydalarından biri de odur ki Allah insanın emellerini yalnız ona iman getirdiği takdirde kabul edir. İman getirmezse onu emelini kabul etmez. Allah subhanahu teala buyurur فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِمْ وَاِنَّ لَهُ, لَهُ كَاتِبُونَ kim, mü, kim mümin olduğu halde." yəni iman gətirdiyi halda yaxşı işlər görsə, onun zəhmətini inkar, onun zəhməti inkar olunmaz. Şübhəsiz ki, biz onun əməllərini yazırıq. Həmçinin həqiqi iman sahibini Allah doğru yola yönəldir. Əməllə iman gətirərsə Allah Subhanahu taala həmçinin onu doğru yolda sabit edər. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnnellezine amenu ve amilusalihati yehdihim rabbuhum bi imanihim." iman gətirib salih əməllər işləyənləri Rəbbi imanlarına görə doğru yola yönəldər. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Və inna Allah la hadillezina amanu ila siratil mustaqim." Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. İman gətirənləri, həqiqi iman gətirənləri. Həmçinin həqiqi iman sahibi Allahın məhəbbətini qazanar və bu məhəbbət sayəsində də Allah Subhanahu taala mömin bəndələrinin qalbinə həmin iman gətirən şəxsə qarşı məhəbbət yaradar. Allah subhanət hələ Quran kərimdə buyurur, İnnəl-ləzine əmənu və amilu salihəti səyyəcəliləhumur-rəhmanu viddə İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaqdır. Bir sevgi yaradacaqdır. Əziz qardaşlarım, imanın çoxlu sayda faydaları vardır iman barəsində danışdıqca, ayələri həsrə gətirdikcə qurtarmaz, saysız hesabsızdır. Lakin vaxtımızın qısası, vaxtımız qısa olduğundan bu qədər kifayətlənirik. Allah subhanət hala istəyirəm ki, bizi ona həqiqi iman gətirənlərdən etsin. Amin. Sonra bu iman sayəsində bizlərə həm bu dünyada, həm də ahirətdə xeyir qazandırsın. Amin. Bizlərə xoşbəxt və şiravan həyat sürməyi nəsib etsin. Amin. xoşa gəlməz hadisələrdən, şərdən və bədbəxtçiliklərdən bizləri qorusun. Amin. Həmçinin bizlərə heç vaxt yoxa çıxmayacaq və puç, puç olmayacaq ahirət savabını, əbədi nemətləri və tükənməz xeyri bərəkəti nəsib etsin. Amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بجماعه المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار قالوا